Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alam nashrah laka sadrak. Hatukukunjulia kifua chako. Wa wada'na anka wizrak. Na tukakuondolea mzigo wako. Alladhi anqadha dhahrak. Uliovunja mgongo wako warafa'na laka dhikrak, na tukakunyanyulia utajo wako. Fa inna ma'al usri yusra, basi kwa hakika pamoja na uzito upo wepesi. Inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na uzito upo wepesi. Fa idha faragta fansab, na ukipata faragha fanya juhudi. Wa ila rabbika farghab, na Mola wako mlezi ndiyo mshughulikie Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Surat Ash-Sharh imeteremka maka Inathibitisha sura hii kwamba Mwenyezi Mungu ameukunjua moyo wa nabii wake na akaufanya ndipo pahala pa kuteremkia siri na ilmu na akaondoa matatizo yaliyokuwa yakimthakilisha mgongo wake nayo ni katika mizigo ya kazi ya dawa yani wito na akalikutanisha jina lake Mwenyezi Mungu na jina lake mtume katika asli ya iman na alama za dini kisha aya hizi zikataja sunna ya Mwenyezi Mungu ya kuambatisha mepesi na mazito dhiki na faraji na zikamtaka mtume kila anapopata nafasi kutokana na kutenda kheri atende kheri nyingine na afanye lengo lake ni Mola wake mlezi kwani yeye ni muweza wa kumsaidia. Hakika tumekukunjulia kifua chako kwa kuwa tulitia ndani yake uongofu na imani na tumekupunguzia mizigo iliyokuwa mizito juu ya mgongo wako kwa kukunga mkono na kukusahilishia mambo yako ambayo yalikuwa ni mazito juu ya mgongo wako. Na tumelitukuza jina lako tukalifanya linatajwa na ulimi wa kila muumini pamoja na jina letu. Hizo ni baadhi ya neema zetu juu yako, basi kuwa na yakini na uweza wa Mwenyezi mtukufu, kwani pamoja na uzito upo wepesi mwingi unaokuja nao. Hakika pamoja na uzito, wakati huo huo ijapokuwa wewe hujui, upo wepesi mwingi vile vile. Basi mkipata nafasi katika kazi ya kuwalingania watu na mambo yaliyohusiana na jihadi, endelea na jitihada ya ibada na jichughulishe nafsi yako katika hayo. Kwa Mola wako mlezi tu ndiyo uelekee kwa kumwomba na kumhitajia.